Eta ez dakit, ez ere ginen dugun! Gure palita! Zer gara duzuna? Ooooooo! Ooooooo! Baza ingarriko, egun oso handia ikarbi dien! Kultur alea Baungi etorriak entzulegure garko kulturra eta lonetara Gaur, ertza, dantza, kompainiaren azken sorkuntza lana tesatuko gara ariak izeneko lanarekin burubelarri errenteriako dantzagunean aurkitu baititugu Ertza Dantza Konpainiako dantzariak entxegutan. Izan ere, irailaren amazazpi eta mezortzian, egiako gazte estena aretoan estrinatuko du konpainiak bere azken obra. Eta beraz, egiazko historioetan oinarritzen den disiplina anitzeko obra unen inguruan mintzatuko gara gaur, Asier Zabaleta Ertza Konpainiako zuzendaria izango dugularik gonbidatu. Bestalde, egun bat bakarri geratzen da, miarritzen maitaldia festival abiatzeko, eta egunero, egunero tarte bat eskaintzen diogunez festival bereziuni, dantza festival bereziuni, ba gaur irailaren amabi, amairu eta amalauko ikusgarriak aipatuko dizkizuegu. Bara zer izango dugun oinarrian gure gaurko kultur atalean eta espero dugu gustora geratuko zaretela gure konpaina. Ongi etorri guztiak. Ba, Zene zuzenean zure egin, bale? zutik zaudeia. Asier eh, Zabaletaren eh, zuzendaritzapean Ertza Dantza Konpainiak Ariak izeneko antzarki dantza emanaldi berria estrenatuko du ondoko asteburuan eh, Donostialdean. Dantza garaikidea, giza tamainako panpinen manipulazioa eta arkaitzkanoren testuek bat egiten dute benetako istorioi gorputza emanez. Bi izan ditut beti. Segun eta Izen bat, Baina nola, deskribitu sortutako lana. Asi ertza baleta, ertza konpainako zuzendaria. Ba, neri ere kostak egiten zaitek, esan. <laughs> Ze, badira hor, badira elementu batzuk, e, adibidez lehen aldiz e, panpinekin edo txotxongiloekin e, lan egiten dugu. E, tamaina errealeko txotxongiloak, e, eta gu saiatu izan gara obra hontan hasiera-hasieratik ba, bai dantzaria bai txotxongiloa denak maila berean e, kokatzen, ez? Eta ikuslearentzat askotan zaila izan dadin e, ikustea edo jakitea zein da nor eta bestetik e, arkaitzkanok idatzitako testuak daude. E, Hortuan, eh badira hainbat elementu bai elkartzen direnak, ez dakit nola esan, ba, e, disiplina nitza, ez? Gaur egun asko erabiltzen da nitza da, ez zaitu niri gehiagik gustatzen, baina horrela esan beharko dugu. Instant batean bizitza osoa sustengatzen zioten ariak hautsi eta hutsetik hasi beharrean aurkitu den jendearen esperientziak ditu ekartzen beraz taula gainera. Hasier Zabaleta. Denak dira e, benetako jendearen benetako historioak, ez? E, gertatu direnak. Eta denak daukate gauza bat komun, eh, aman komunean. Denei gertatu zaie zerbait, e, beraiek pertsona hauek kontrola ezin zutena, eta bapatean bizitza, beraien bizitzari buelta osoa eman diona, ez? Denak hankaz gora jarri dituena eta denek zerotik hasi behar izan dute. Badira historia batzuk e, besteak baino lazgarriagoak, beste batzuk harinagoak, baina denek daukate gauza hori e, aman komunean. E, zerbait gertatu zaie bizitzan, eta e, ba, txotxongilo bati ariak moztuko balizkio bezala, ez? eta metafora horrekin e, sartu gara txotxongiloen munduan. Gu geu bizitzaren txotxongilo izango bagina bezala. Mhm. Aita ospitalean zegoela, ni planetari gomera joaten nintzen goiz batzutan. Horretaz ere akordatzen naiz. Zeruan ez dut asko sinesten, baina izarretan. Izarretan bizkabat bai. Horiek ez dira inoiz erortzen eriotza dela, eritasuna dela, bizitza kolokan jartzen dituzten momentuak ekartzen dituzte hain zuzen. Bai, e, ze askotan bada, bada, aldibidez historiotako bat bada iktusa izan zuen e, emakume batena, ez? E, eh, karo, mm, Zergatik niri, ez? Horrelakoa gertatzen direnean, ez? Batet, ba, batean sortzen diren gauza horiek eta eta berriz e, zure bizitza e, kolokan jartzen dutenak, ez? Ba, beste, beste batean eriotza da nagusi e, eta kokatzen gara ez eriotza izan duenean, baizik eta e, ba, bere emazte eta semearen gan, ez? Historia e, beraien bizitza nola aldatzen duen, ez? Aitaren eriotza horrek. Bada beste bat e, e, kosmonauta errusiar batena, e, ba, mir estaziora eraman zutena eta bapatean ezin izan zuten handik jetxi eta hainbat denboran geratu zu behar izan zuenan jakin gabe noiz jetxiko zuten, ez? Eta, bueno, ez dut gehiago kontatuko, <laughs> beste, bai. ez da inorretorriko ikustera. Eta zergatik, errealki pasatutako istorioak taula gainera ekarri nahi izan dituzte? Ba, ideia, zoritxarrez, gertutik bizi izanuen e, horietako historia batetik dator. E, izan ere, ba, ama eta aitagabe geratzen diren ama eta seme honetatik, ez? Nire ba, familian gertutik bizi izanuen historia hori, eta ba, pertsona honen eriotza lazgarria eta gero ba, niri eh, asko pentsarazten zidan ba, emaztea eta semearen egoera berri horrek ez. Nola mm, egoera berri horri ekin behar zioten eta nola ba, orain arte eraikitako guztia ba, batean nola erori eta beste bizitza bati ekin behar zioten ez. Eta horregatik erabaki nuen ba, horrelako e, ba, historia ezberdinak eh, hau bilatzea, eta, eta bueno, gero arkaitzeri komentatu nion, arkaitzkan hori ideia berari asko gustatu zitzaion, eta ba, bion artean e, hasi ginen ba, horrelako historiak bilatzen. Malari, bost dantzari eta bestain bat panpin taula gainean, lenguaia haman komun batean jartza izan da, obra honen erronka. Beno, em, hemen egia da bost dantzari daude eta beste hainbat e, panpin. Beraz, lan nagusia izan da eta lan e, sortze prozesua hasi aurretik ere egin genuen horretan e, ba, azterketa nahiko sakona panpinekin nola e, nola lan egin, ez? Nola elkartu. Ez genuen ez genuen nahi ba e, normalean e, edo egiten den e, manipulazio utxean gelditu, ez? Ez genuen nahi ba, mm, panpinak bizitza hartze baina manipulatzailea e, atzean gelditu zedin. Azken finean manipulatzailea dantzaria da ere bai, ez? Mm. Ordu nahi genuen azan txotxongiloa edo panpina dantza garaikidearen kodigoetan sartu. Eta ba hor erabili ditugu hainbat eh, teknika, ba kontakt dantza bezala edo edo dantzan egiten diren porteak eta abar eta ba pisuarekin jokatuz eta ba eh, bien artean e, eh, lenguaia eman komun bat bilatzeko, ez? ez genuen nahi ez dantzaria txotxongiloa imitatzen jarri eta ez genuen nahi txotxongiloa ba, e, e, modu naturalista batean e, jarri, baizik eta dantzatzen jarri nahi genuen, ez? Eta orduan, e, nahi genuen azan azken finean e, bost dantzari eta bost e, panpinoiek denak e, maila berean egon zitezen. Eta, eta ikuslearentzat zaila izan zedin jakitia nor zen nor. Ze azken finean obrak esaten duena hori da, ez? E, denok garela bizitzaren txotxongilo eta denori gertatak igukela bapatean sokak edo ariak e, austea, ez? Bai, bueno, bakoitzak badu bere unea. Eta izan ere historia guztiak lehen pertsonan e, kontatzen dira, ez? Orduan, e, bakoitzak eh, bere tartetxoa dauka bai. Denak ez daukate tratamendu bera, hori egia da, e, batzuk e, poema soil baten bidez esaten dira eta gero dantzak e, nagusitasuna hartzen du, besteetan aldiz e, badantzaria e, pertsonaia irudikatzen ari den momentu berean entzuten dugu historia, bakoitzak e, esan dezagun e, presentatzeko modu ezberdin bat dauka. Baina bai, historia bakoitzak batu bere tartea eta dantzarientzat nolako ariketa izan da? Bueno, e, nik usango nuke politia berezia izan dela, ez? E, normalean dantzaren e, ba, igual kodikoetatik pixka bat aldendu gara, ez? E, eta gero hor, ba, ba beste erronka bat, e, dantza dantzari bakoitza mundu ezberdin batetik dator. Ez adibidez, Enrique breakdanceetik dator, e, Tiago hip-hopetik dator, eta Claudio, Natalia eta Maria e, eh, dantzagarek idetik datoz, ez? Eta hor, ere lortu behar genuen ba, eh, espazio komun bat eh, zeinetan denak eroso sentitzen ziren, ez? Eta, eta oso aberasgarri izan da, ze askotan e, adibidez, ba, ariak edo txotxongiloaren kualitatea e, edo pixuak e, e, aztertzerakoan askotan hip hopa gertuago zegoen e, dantza garaikidea baino, ez? Eta horrela ik, ba, iru teknika horietatik ba, jakin dugu pixkat e, e, hobeto zegokiguna hartzen, ez? Eta hor lenguaia e, komun bat sortzen. Lan aberatsa beinepein. Bai, bueno, niri iruitzen zet bai e, gainera e, bostak e, osondo daude, sakulako lana egin dute eta em, niretzat e, aberasgarriena edo izan dena da, ba, orain kanpotik begiratuta zaila dela esaten nor datorren nondik, ez? E, lortu dugula hor denok e, eroso e, sentitzen diren ba, lenguaia berri bat. Babadak badakizue, ertza dantza konpainaren azken sorkuntza lana, ariak izeneko obra, ikusgai izango duze ondoko astean, irailaren amazazpian eta emezortzian egiako gazte estena aretoan. Ertza konpainako asier zabaletak dion bezala. Etor dadin jende guztia, da hurrengo amazazpietan eta emezortzian e, eh, donostiako gazte estena aretoan. Bueno, amazazpian gazteleraz izango da eta emezortzian euskaraz eta mm, ziur eh, zer, barrutik ikutuko dituen zerbait eh, ikusiko dutela ikuskitzunean. Ikuskitzunean. alea. Badantzarekin segi dezagun, Maitaldia Festivala izango dugularik izpide ondoko minutuetan. Irailaren behatzitik, bi hartik eta irailaren emezortzirat, iraganen da, dantzari eskenitako festival berezia umiarritzen. Intza montaine, biarritz kulturrekoak, gaur, irailaren amabi, amairu eta amalaueko ikusgarriak dizkigu aipatzen. Astelenez, amabian, biharko koregrafoak euh, deskubitzeko aukera ukanen dugu. Lehen emanaldian, jokonez txapelketaren irabazleak euh, gertuko dira, Joia Saf eta Lucy Aiden taldearekin. Bigarren emanaldian, Antoni Egea bere Revoluzion kompainiarekin hipopak historiak euh, kontatzen aldituela entxatuko da erakusten. Zirkotik urbil da bere emanaldia. Aste artez, ama iruan, Fabio López malanden ba biarritzeko oiko dantzari batek, bere kompainia sortu du, eta poal de kajot eh, berriz eh, bisitatuko du, uh, eh, aurtzaroaz da beraz, baina ez da baitez bada aurrentzat egina antzerki hori. Gaueko behatzeetan, bat dugu CCN de la Rochelle uh, horrek, uh, ginen digu hip-hop instituzionalizatua, Eh, hau uh, da, uh, bere dantzaldia idaltzia izan da, uh, baleta bat bezala, beraz ikustekoa da, pentsatzen dut. Aste azkenean amalauez, be, aste azkena aurren eguna baita, aurten uh, aste azkeneko emanaldiak aurrentzat eta aurre buruz itzuliak dira. Eguerdi erditan Biarritz Dance School uh, ak bere lana erakutsiko digu lorategi publikoan, Eta gero iluntzeko zazpietan, Pernet Kompainiak dantzaren eta magiaren arteko emanaldia emanen digu. Zazpi urte goitzi etortzen altzi dira aurrak. Baina iluntzeko behatzietan, eh, aldiz aurrak ez dira sobera kontseilatuak eramatea emanaldian. Uh, Andrea Bezkon, bere aurtzaro zailaz eta bortitzaz hitz egiten digu, uh, pedofilia ipatuz, beraz uh, aski bortitza da uh, aurrentzat. Eta aurreitora nahi dut ere emazte horrek eh, aurten izan duela uh, eh, antzerki oberenaren molieja. Aski hausakta da, neska hori esena gainean bakarrik saitea. Intzak aipatu daukun rekonesanz eh, lehiaketaren idabazleak Roy Azaf eta Lucy Eiden Benzek edamanen gaituzte giro untan. Nura, denean irailaren ama bian kolizioan zazpietan ikusten alko den ikusgarriko zati bat. בלתי רגילה. בשלב מסוים של הלחימה נשארו לידי ארבעה חיילים בלבד. עלינו לשם בכוח של שתי פלוגות. לא ידעתי היכן האחרים כיוון שהקשר עם דודיק המ"פ ניתק עוד בתחילת הקרב. באותו רגע חשבתי שכולם נהרגו. שתיים, שתיים ושלושים נכנסנו דרך הטרשים לשדה האש והמוקשים של גבעת התחמושת. מול בונקרים מבוצרים ומרגמות מאה עשרים מאה וכמה בחורים.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 Hori eguziak kantu eta soin Venus Yoshirik. Ez gira eneatuko, zuen asteburuko buruko jara atunaten ahtetik, onda iziela eskuali jatietan, jamekontaik, oren bat arte. Baken zazpi taldearen azken eh, lanarekin geratzen gara gaurkoan, kantu honekin buratuko dugu gaurko emankizuna, kentzazpi taldeak ere, kontzertua eskeniko baitu ondarribi. Ondarribiko besten baitan, larun batuntan entzun izango duzue taldea, benta nahi zuzen ere, iluntzeko amaika tardietatik goitzi. Babesterik ez nire aldetik entzule, bihar arte izan ongea jo. galdurit ezkenak Ez harri